Butun ashab ikromlarning o'ziga xos bir xususiyatlari bo'lganga o'xshagan, Zubayr ibn Avvomning o'ziga xos xususiyatlaridan bittasi birinchi o'zining hayotda jannati ekanligiga guvohlik berilgan 10 kishining bittalaridan hisoblanadi. va Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu o'zlaridan keyin ahli shuro deb 6 kishini maslahat berganlar, xalifa saylamaganlar, mendan keyin shu 6 kishidan bittasini ixtiyor qilib olinglar deb bergan ahli shurolarning bittalari Zubayr ibn Avvom hisoblanadilar radhiyallohu anhu. Va bu kishining sifatlaridan rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hamoriylari ya'ni fidoiyilari hisoblanadi va Alloh yo'lida qilichini birinchi sug'urgan kishilardan Zubayr ibn al-Avvomdirlar. Bu kishini yoshlik vaqtlarida musulmon bo'lganliklari rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam oldilariga Zubayr ibn Havvom 12 yoshlarida qilichlarni sug'urgan holatda chopib kelgan ekanlar. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam "Malaka ya Zubayr, nima uchun bunday shoshilib keldingiz Zubayr?" deganlarda aytgan ekanlarki, "Men eshitdimki, sizni birov ushlab olib ketibdi degan xabarni eshitdim. Shu ushlagan odamni qilichim bilan urishlik uchun yugurib kelyapti" degan ekan. 12 yoshlarida. Zubayr ibn Avvomning ko'rinishlari uzun bo'yli kishi ekanlar. Hattoki otga minganlarda oyoqlari yerga tegib yurar ekan. Zubayr Avvomning o'g'illari Abdulloh ibn Zubayr inshaalloh o'zini o'rnida Abdulloh ibn Zubayr haqida radhiyallohu anhu haqida ba'zi ma'lumotlarni beramiz. Dadamga aytdimki, dillar ya'ni Zubayr ibn Avvomga. Nimaga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan mana palonchi pistonchilar hadis rivoyat qilganga o'xshagan siz hadisni rivoyat qilmaysiz deganlarda musulmon bo'lganimdan tortib rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ajralmaganman ammo eshitgan edimki kim menga qasd bilan yolg'on so'zni nisbatlasa joyini o'tdan hozirlab olsin deganlarni eshitganman biror bir hadisni g'alat aytib qo'yishidan qo'rqib rivoyat qilmayman degan ekanlar shuning uchun birodarlar har birimiz hadis rivoyat qilayotgan vaqtda hadis kitobini kim rivoyat qilganligini ko'rib bilib o'qib berganligimiz ma'qulroqdir bizning davrimizda unaqa zehrlik odamlar tugab qoldi birodarlar zubayr ibn avvom islom keltirgan vaqtda amakilari osib qo'yib, ayoqlardan osib qo'yib, tutun yuborib azob berar ekan. Bu kishi kufrga men hargiz qaytmayman deb mahkam turgan ekanlar. Ya'ni demak, go'daylik vaqtlarida islomni qabul qilgan vaqtda islomni qabul qilganligi uchun ayoqlardan osib tutun bilan azob berar ekan. Badr kunida Zubayr ibn Avvomning boshlarida sariq salla bo'lgan ekan. Jibril alayhissalom Zubayr ibn al Avvom siymosida tushgan ekanlar. Maloikalar ham hammalari Jibril alayhissalomga ergashib shunday tushgan ekanlar. Badr g'azotida tushgan maloikalar hammalari Zubayr ibn al Avvom shakli sandalarda sandalab tushgan ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Uhud jangida ko'p o'zlari va ashablariga ko'p musibatlar yetib, Ubuddan qaytib Madinaga kirishib turganlarida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'rqdilarki, mushriklarning Madinaga qaytib bostirib kelib qolishligidan. Aytdilarki, bularning izlaridan kim hozir chiqadi dedilar. Hamma sahobalarning ko'plari shahid bo'lgan, hammalari jarohatlangan, son sanoqsiz jarohatlar bilan jarohatlanishgan. Shunda kim shularning izidan chiqadi Hatto bilsinki, yangi quvvat bularga orqalaridan kelayotganligini bilib, haybatlanib qo'rqib qochsin deganlarda Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan Zubayr ibn Avvom chiqqan ekanlar. 70 kishini olib chiqishib, borib shu amalni bajarishgan ekan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ba'zi rivoyatlarda Xandaq kunida kim banu qurayza yahudlarning xabarini olib keladi deganlarda zubayr ibn men degan ekanlar ot bilan borib xabarni bilib kelgan ekanlar juda qandaq g'azobi juda og'ir g'azob bo'lgan mana tarixlarda qandaylar eshitganlar ikkinchi bor yana xabarni bilib kelishlikka muhtoj bo'lgan ekanlar kim boradi deganlarda men deb zubayr ibn ikkinchi bor ham men degan ekanlar uchinchi bor talab qilganlarda ham uchinchi xabarni ham Zubayr ibn Avvom olib kelgan ekanlar. Shunda aytgan ekanlarki, likulli nabiyyin havari va havari az-Zubayr degan ekanlar. Har bir payg'ambarning fidoyisi bo'ladi. Mening fidoyim Zubayr degan ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ba'zi rivoyatlarda bu Yazid ibn Abi Habib Marsadil Yadaniydan rivoyat qiladiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, degan ekanlar er kishilardan meni fidoyim zubayr degan ekanlar ayollardan fidoyim oisha degan ekanlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hiro g'orida turganlarda, hiro g'orida bir toshni ustida turganlarda tosh harakat qilgan ekan shunda uskun hiro فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وكان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير shunda ey Hiro tinchlan degan ekanlar. Seni ustingda payg'ambar turibdi, siddiq turibdi, Abu Bakr radhiyallohu anhu birga ekanlar va shahid turibdi degan ekanlar. Shunda Umar ibn Xattob, Usmon radhiyallohu anhu, Talha ibn Ubaydillah, Zubayr ibn al-Avvam shular turgan ekanlar. Shu to'rovlari ham shahid bo'lganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mo'jizotlaridan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ashablaridan Abdurrahmon ibn Auf. Bu kishi ham o'ziga xos fazilatlar bilan mashhurdirlar. Bu kishi ham 10 ta jannatda ekanligiga guvohlik berilgan kishilarning bittalari va ahli shuro 6 ta ahli shuroning bittalari va Badrda ishtirok etgan zotlardan 8-chi navbatda musulmon bo'lgan kishilardan hisoblanadi. Ya'ni islomni avvalda qabul qilgan kishilardan bo'ladi. Abdurrahmon ibn Auf bu kishi sahobalar ichida o'zlarining davlatmand ekanliklari bilan mashhurdir. Bu kishi Madina munavvaraga kelganlarida hech qanday bir dunyolari yo'q ekan. Abdurahmon ibn Auf hijrat qilib Madina kelganlarida bu kishi bilan Usmon roziyallohu anhu ning o'rtasini, ya'ni Madinalik Usmon roziyallohu anhu ni shu o'rtalarini aka-uka qilib qo'ygan ekanlar. Shunda aytgan ekanlarki, u Abdurahmon ibn Auf meni ikkita bo'stonim bor. shundan xohlaganini tanlab oling deb Alloh yo'lidagi birodariga ikkita bo'stonni bittasini tutgan ekanlar. Shunda aytgan ekanlarki, Alloh subhanahu va taolo molingizga barakot bersin, bozorga yo'llab qo'ying dedilar. Shu bozordagi kasblari bilan moli ko'paydi. Shu shu darajada mollari ko'paydiki, 700 ta tuyani bug'doy, un, taom ko'targan 700 ta tuya birdaniga taqdim qilib Allohning yo'lida bergan ekanlar. Birodarlar, 700 ta tuya o'zi eng faxrli bir sayyoralarning barobariga keladi. Va undan tashqari uning ustidagi yuk nihoyatda tuyadan ham qimmatbahodir. Buning sababi Madina ahlini o'rtasida bu katta dunyolar eshitilgan vaqtda Oysha radhiyallohu anhoga bu xabar yetganda aytgan ekanlarki, Oysha onamiz سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الرحمن لا يدخل الجنة إلا حبوا Oysha onamiz aytgan ekanlarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitganmanki, Abdurrahmon jannatga emaklab kiradi deganlarni eshitgan edim. Deganlarda shu sizni guvoh qilib qilamanki, mana shu tuyalar hammasi Allohning yo'lida ehson deb berib olgan ekanlar. shu narsa meni emaklab qolishligimga sabab bo'lsa kerak deb qo'rqar ekanlar ba'zi rivoyatlarda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki jannatga kirdim oyoq tovushini eshitdim shunda bu tovush nima desam bilolni oyoq tovushi deyishdilar u kirdi bu kirdi abdurahmonning kirishligi uzoq ketdi umidim uzilgandan keyin keldi deganda abdurahmonmi dedim mana bu vaqtda shu so'zlarni eshitganlaridan keyin shu mollarni ko'pligi sababli kechikkanliklariga ishora deb doim mollarini ehson qilaverar ekanlar alloh subhanahu taolo barakot berib mollari ko'payib ketaverar ekan abdurahmon ibn auf daraxt ostida bayat qilgan zotlar jumlasidan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ashablarining ichida Abu Bakr radhiyallohu anhudan boshqa sahoba payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga iymon bo'lmagan. Magar Abdurrahmon ibn Auf iymon bo'lgan ekanlar. Bir marta ertalabki namozni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir rakat Abdurrahmon ibn Auf iymon bo'lib o'qiganlardan keyin kelib ixtilo qilib, keyin turib ikkinchi rakatni avvalgi rakatni o'qib olgan ekanlar. abu bakr roziyallohu anhudan boshqa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga imom bo'lgan tanho kishi abdurahmon ibn avfdirlar abdurahmon ibn avf ummu salama roziyallohu anhoning oldilariga keldilar aytdilarki يا أم المؤمنين إني أخشى أن أكون قد هلكت إني من أكثر قريش مالا بعت أرضا لي بأربعين ألف دينار قالت يا بني أنفق فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أصحابي من لا يروني بعد أن أفارقه فأتيت عمر فأخبرته فأتاها فقالت بالله أنا منهم قالت اللهم لا ولن أبرئ أحدا بعدك أم umi عبد الرحمن بن عوف ibn avf أم المؤمنين من خلق منك qo'rqamanki halok bo'lganligimdan halaq bo'ldim ekan dedilar. Sababi Qurayshning ichida eng davlat man ekanman dedilar. Birodarlar, bir davrlar bo'lganki, ishaning, odamlar moli davlatning ko'pligi bilan quvonishlikni o'rniga halok bo'lganman deb o'ylagan. Men halok bo'lganman, chunki Qurayshning ichida men eng moli ko'p kishiman dedilar. Dunyoda jannatligini eshitgan kishi, ahli shuralarning bittasi bo'lgan kishi Badrda ishtirok etganligi "I'malu ma shi'tum" deb Alloh subhanahu va taolo tarafidan Rasululloh vositasi bilan nidoni eshitganlar. Badrda ishtirok etgan kishilarga Alloh subhanahu va taolo endi xohlagan amalinglarni qila olinglar, gunohinglarni kechirdim degan. So'zni Badrda ishtirok etgan kishi yana moli davlatini son sanoqsiz ollohni yo'lida berayotgandan keyin yana moli ko'payib ketganligiga Qurayshning ishida molim ko'p, shu sababli men xarob bo'lganga o'xshayman dedi. 40 ming dinorga yer sotdim dedilar. 40 ming dinorga yerimni sotdim dedilar. Shunda Ummu Salamonamiz, "Ey o'g'lim, sarf qilib tashlagin, berib ol birodarga" dedilar. 40 ming dinorni. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda eshitganmanki, ashoblarimni ichida men bilan ajralgandan keyin meni qaytib ko'rmaydiganlar bor deganlar ya'ni men bilan jannatda ham uchrashmaydiganlari bor ashoblarimni ichida men bilan ajralgandan keyin dunyodan meni qaytib ko'rmaydiganlari bor deganlar men qo'rqamanki shu dunyo seni ko'rmaslikka olib borib qo'yganmikin dedilar hamma mollarni sarf qilgan ekan Shunda Abdurahmon ibn Avf aytadilarki, Umar ibn Xattobning oldiga keldim. Bu xabar bilan xabar berdim. Shu voqeani aytdim. Umar ibn Xattob shu vaqtda turdilarda Ummu Salama onamiz oldilariga keldilarda yoq qilib aytamanki, men shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam judo bo'lganlardan keyin meni ko'rishmaydiganlardan deb sanaganlar, ko'rishmaydi degan. Umar ibn Xattob eng islom ummatining ichidagi adolatli kishi. Shu kishi shu meni aniq qasamga olib sizdan talab qilamanki meni rasululloh sollallohu alayhi vasallam mendan keyin ajralgandan keyin ko'rishmaydiganlardan deb sanaganlar yo'qmi dedilar shunda allohimmala ya'ni siz u kishilardan emassiz ammo sizdan keyin birovni siz u kishi emassiz deb olmayman degan ekanlar mana bu narsa biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan suhbatdosh bo'lgan kishilar qanchalik qalblari ochilganligiga dalolat qiladiki u kishi bilan qaytib ko'rishmaslik shunchalik dahshat bo'lgan biz birodarlar o'zimizni amalimiz sunnatga muvofiq emas hech qanday amalimiz yo'q lekin biz nihoyatda rasululloh sollallohu alayhi deb qilamiz mana umar ibn hattob shunchalik amallari bilan men shu men ko'risholmay qoladigan sahobalardanmanmi yo'qmi deb aniqlagan ekan. abdurahmon ibn avfning fazilatlaridan bittasi yana bu kishi oysha onamizga ko'p bir ulush jo'natib yuborgan ekanlar kim jo'natdi buni dedilar Abdurrahmon Janati deganlarda aytgan ekanlarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitganman aytganliklarini la yahnu alaykunna ba'di illa sabirun. Saqallohu ibn Auf min sabilil jannah degan ekanlar. Sizlarga, ya'ni azvoj mutahharatga mendan keyin faqat sabr sifatidagi kishilargina sizlarga mehribonlik qiladi deganlar. Alloh taolo ibn Aufni jannatning chashmasidan sug'orsin degan ekanlar. Abdurrahmon ibn Avfning fazilatlarining eng oliysidan bittasi bu kishi ahli shurolarning 6 talaridan bittasi bo'lib, Umar ibn Xattobdan keyin olti ahli shuro maslahat qilishganlarda 3 talari qoldilar. Bittalari Usmon roziyallohu anhu, Ali ibn Abi Talib, Abdurrahmon ibn Avf uchovlari qoldilar. Shunda Abdurrahmon ibn Avf aytdilarki, menga ixtiyoriylarni berasizlarmi dedilar xalifa saylashda ikkovlari rozi bo'lishdi abdurahmon ibn avf xutba o'qib turgan vaqtlarida sad ibn abi vaqqos elchi jo'natdilarda ya'ni o'zingizga chaqiring o'zingiz bo'ling biz bayat qilamiz degan xabarni xutba o'qib turganlarida jo'natdilar shunda aytgan ekanlar jo'nat elchiga qarab فكلتك أمك إنه لن يلي هذا الأمر أحد بعد عمر إلا لامه الناس يعني فكلتك أمك أن يقص قيسر bu ishga umardan keyin voliy bo'lgan odamni odamlar malomat qiladi degan ya'ni umar ibn hattobning davridan keyin bu xilofatning o'rniga qo'yadigan kishi chiqishi qiyin degan ekanlar va shunda ikkovlarini Usmon roziyallohu anhu Ali ibn Abi Talibni ikkovlarini ham maqtab yaxshi zikr qilib Usmon roziyallohu anhuga bay'at qildilar. O'zlari shu xilofatdan voz kechdilar. Vaholanki kishilar Abdurrahmon ibn Avfni xilofatni bo'lishligini orzu qilishardi. Mana bu sifatlari ham Alloh subhanahu va taolo bergan qobiliyatlardan insonni dunyo tug'yoniga sabab bo'ladi agar iymoni zaif bo'lsa bu kishining dunyolari shuncha ko'p bo'lishligiga qaramasdan iymonlari shunday quvvatli bo'lganki hattoki mana bu xilofatdan ham o'zlari bosh tortdilar alloh subhanahu va taoloning rahmati bo'lsin alloh rozi bo'lsin sahoba ikromlardan alloh subhanahu va taoloning ne'mati rasul sollallohu alayhi vasallamga u kishining atroflarida hamma toifadan bo'ldi davlatmanlar bo'ldi, kambag'allar bo'ldi. Usmon ibn Maz'un eng kambag'al sahobalardandir. Bu sahobalarning ichida zohidlari bo'ldi. Abu Zarr al mana bu kishilar Abu Dardo radhiyallohu anhu bular mana bu davlatmanlari bo'ldi Usmon radhiyallohu anhu Abdurrahmon ibn Auf mana Abu Bakr radhiyallohu anhu lekin ularning yo'nalishlari hammasi bir tarafga bo'ldi. ularning dunyolari haqqa amal qilishlikdan to'solmadi kambag'alliklari haqqa amal qilishlik yo'lini to'solmadi yoinki kasalliklari haqqa amal qilishligini to'solmadi shajoatlari haq oldida to'xtashligini to'solmadi hammalarining har xil xususiyat tabiat bilan bo'lishlariga qaramasdan yo'nalishlikni bir yo'nalishda yurisha olmadilar Alloh subhanahu va taoloning bu hujjatiki qiyomatgacha bo'lgan kambag'allar ham sahobalarga ergashishligini va davlatmanlar ham sahobalarga ergashishligini va hatto hammalari bularni ichida bolalar bo'ldiki, bolalar ham shularga ergashishligini, ayollar bo'ldiki, islomda mustahkam bo'lgan mana bu narsa islomning eng katta bir hujjati bo'ldiki, o'tgan payg'ambarlar ham shunday bo'ldi. Misol bir kishi o'ylasaki, men kambag'al bo'lib qoldim desa shuning uchun haqqa amal qilolmadim desa iso alayhissalomda kambag'al bu payg'ambarlar mana shu haqda qolishdilar o'tgan davlatmanlarni olsak dovud alayhissalom sulaymon alayhissalom alloh subhanahu va taolo misli yo'q mulkni berdi dunyoda ularning mulkini hisobi yo'q edi alloh subhanahu va taolo bering o'zingiz foydalaring hisob qilinmaydi sizdan dedi Hamma odam dunyosiga hisob beradi, ammo Sulaymon alayhisalom hisob bermaydi. Mana bu dunyo ularni haq yo'ldan to'sa olmadi. Hamma sifatlarni ko'ring. Bir odam kasalmand bo'lib haqqa amal qilolmadim olmadim desa, Ayyub alayhisalom mana qattiq kasal bo'ldilar. Bu kishini misli bunaqa kasal bo'lgan kishi yo'q. Ana shu lekin haqqa qoldi. Tekshirib ko'rilsa hammasi. Endi farzandim fitnasi bilan haqdan chiqib ketdim desa nuh alayhissalomning farzandi mana bu kofir bo'ldi farzandi fitnasiga aldandi endi dadamiz qarshilik qildi desa ibrohim alayhissalomni alloh bizga misol qildiki dadalari eng ashaddiy kofir edi ba'zi bir kishilar ayolning fitnasi yomon ekan ayolning fitnasi bilan men haqda bo'lmadim desa nuh alayhissalom rut alayhissalomning ayollari kofir edi Bu juda katta imtihon bo'ldi Alloh taolo payg'ambarlarini. Ulul azm payg'ambarlarni xususan katta imtihon bo'ldi. Endi ayol kishi aytsaki, er ayolga g'olib ekan, uni iloji bor ekan, ammo ayol qattiqqo'l bo'lishligi bilan haqqa amal qila olmay dinga ushalmas ekan desa, Alloh subhanahu va taolo bizga Fir'avnning ayolini misol qildi. Yer kurrasida o'tgan zolimlarning eng kattasining Zolim Fir'avnning ayoli Alloh subhanahu va taologa eng xomitlar jumlasidan bo'ldilar. Mana bu narsa bizga qul hujjatul baligha. Falau sha'a lahadakum ajma'in. Alloh subhanahu va taolo hujjatni juda barpo qildi. Endi bular payg'ambarlar edi-da, deb bahona qilsa alloh subhanahu va taolo rasul sollallohu alayhi vasallamning atrofiga ashoblarni yig'diki bu ashoblarning ichida shu qobiliyatli kishilarning hamma turidan bor ediki hammalari o'zlaridagi xususiyatni islomning harakat yo'nalishiga sololmagan mana bu narsa Allohning hujjati bo'ldi bizga mana ergashadigan zotlar mana bular bo'ldi ashobi kiromlardan Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu Sa'd ibn Abi Waqqas hayotda 10 ta jannati ekanligini eshitib ketgan kishilarning bittalaridir. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu ashoblar ichida eng mashhur bo'lib jur'at bilan mashhur bo'lgan sahobalar safidan o'rin oladi. Sa'd ibn Abi Waqqosning islom keltirganligi haqida Sa'id ibn Musayyabdan rivoyat qilinadiki, سمعت سادا يقول ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت ولقد مكثت سبع ليال وإني لثلث الإسلام Sa'd ibn Abi Waqqas aytgan ekanlarki, men musulmon bo'lgan kunda birov musulmon bo'lmadi. Men ikki kishidan keyin musulmon bo'lgan edim. 7 kun musulmon bo'lib turdim. Shu orada biror kishi islomni qabul qilmadi. 7 kun islomning 3 dan biri bo'lib yashadim degan ekanlar. Ya'ni 3 musulmon bo'ldim. Men islom olamining 3 dan biri bo'lib yashadim degan ekanlar. Ya'ni 3 ta o'zi islom ahli islom 3 kishi. ahli islom uch kishi bo'lsa, islom olamining 3 biri bo'lib yetti kun yashadim degan ekanlar. Ya'ni islomni nihoyatda erta qabul qilganliklariga ishoradir bu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam biror kishiga ota-onam fido bo'lsin demagan ekanlar. Magar Sa'd ibn Abi ota-onam qurbon bo'lsin degan ekanlar. aytgan ekanlar ba'zilarga dadam qurbon bo'lsin onam qurbon bo'lsin deb bittasini aytgan ekanlar ammo ikkovlarini faqat sad ibn aytgan ekanlar buni sababi uhud jangida rasululloh sollallohu alayhi vasallam juda og'ir holatda turdilar sad ibn vaqqos payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yonlarida turardilar yonlarida turganlarda islom yo'lida birinchi marta kamondan o'q uzgan Sa'd ibn Abi vaqqos bo'ladilar. Bundan ilgari bir kishi kamondan o'q uzmagan. Zubayr ibn Avvom birinchi islom yo'lida qilichini sug'urgan kishi shu kishi bo'lsalar, kamondan o'q uzgan birinchi kishilar. Shunda Sa'd ibn Abi vaqqos Uhud kunida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yoy olib berib turgan ekanlar. olib berib turganlarida uchida hech narsa yo'q yoyni ham olib berar ekanlar shunda irni fadaka abi va ummi ota onam qurbon bo'lsin oting deb turar ekan turgan ekanlar mana shu joyda aytgan ekanlar hattoki uchida temiri yo'q bo'lgan yoylarni olib berardilar shu yoylarni xato qilmasdan dushmanni shu uchida yoyi yo'q bo'lgan mablag' xato qilmasdan qatl qilar ekan Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunidan ajablanib kulgan ekanlar. Dushman tarafida dushman qalqonini ko'rsatib, qalqon bilan himoya qilish mana qoladi deb Sa'd ibn Abi Waqqosga qarab shunday deganda, Sa'd ibn Abi Waqqos shu o'zi tarafidan otgan yoyni olib turib, shuni uchida temiri yo'q bo'lgan uchi yo'q bo'lgan ana shu yoy bilan shu dushmanni peshanasiga urgan ekanlar u sadi nabiy vaqqosga yoydan himoya qilish qalqon bilan mana bo'ladi deb turgan vaqtida peshanasiga urib shu vaqtda qatl qilgan ekanlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haligi holatdan hatto kulgan ekanlar shu soatda ota onam qurbon bo'lsin oting degan ekanlar ota-onalarni qurbon qilib aytgan so'zni faqat Sa'd ibn Abi Waqqosga yetkazgan. Sa'd ibn Abi vaqqosning o'g'illari Umar bu kishi aytadilarki, dadam Madinada sal notinchlik bo'lib qolganda ba'zi qo'ylarni olib chetga chiqib ketdilar. Ya'ni notinchlik vali kim bo'lishligi haqida o'ylanib turilganda Sa'd Abi Vaqqosni ham vodiy qilishlikka fikrlashib qolgan ekan odamlar. Shunda o'zlarini xalifa bo'lishlikdan bekitib, ba'zi qo'ylarni olib toqqa qarab yurgan ekanlar. O'g'illari kelayotgan ekanlar. Shunda a'udhu billahi min sharri hadar rakib shu kelayotgan odamni yomonligidan panoh istayman kim ekan degan ekanlar. Shu o'g'illari ekanligini bilib, "Ey dada, shu qo'ylar bilan arobiy bo'lib, sahroiy bo'lib yurishga rozi bo'ldingizmi? odamlar Madinada mulk haqida kelishmovchilik fikrlari bo'lyapti. Siz borishingiz kerak. Siz shu yerga vali bo'lishlikka loyiqsiz deganlarda o'g'illarni ko'kragiga urgan ekanlarda xomush bo'l. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitganmanki, innalloha azza va jalla yuhibbul abda taqiyal ghaniyal khafiyya. Alloh azza va jalla taqvolik pokiza davlatman maxfiy odamni yaxshi ko'radi deganlarni eshitganman shunga amal qilish uchun shu yerga keldim degan ekan Sa'd Abi vaqqosning huzurida bir kishi kelib Mughira ibn sahobiyga qarab so'kkan ekan. So'kkanda kim so'kyapti? Kimni so'kyapti Mughira degan ekanlar. Mughira ibn qarab sahobiylardan bittalarini so'kkan ekanlar. Kimni so'kyapti deganlarda Ali ibn Abi Talibni so'kyapti degan ekanlar. Shunda achchiqlari kelib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'kilayotganda xomush turibsizmi dedilar. Men payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan qulog'im bilan eshitganmanki, qalbim shuni saqlab qo'yganki, bu bir tushmas menga. aytganlarki abu bakr jannatda umar jannatda ali jannatda usmon jannatda talha jannatda zubayr jannatda abdurahmon jannatda sad ibn molik jannatda va mo'minlarning to'qqizinchisi jannatda deganlarni eshitganman agar xohlasanglar to'qqizinchisini nomlab beraman dedi hammalari talab qilishligi nomini ayting to'qqizinchi kimligini aytdilarki to'qqizinchisi men dedilar mana bu narsani aytdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga sahobalarning bir o'rinda bo'lishlari bir o'rinda bo'lishlari sizlarning bittalaringlarni nuh alayhissalomning umri bo'lsa ham shuncha umr yaxshi amal bilan amal qilishinglardan yaxshiroqdir degan ekan rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ashoblarini so'kmanglar degan ekan Sa'd ibn Abi Waqqosning Uhud jangida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yonlarida turib, oldlarida turib himoya qilib turganlarda o'ng taraflarida va chap taraflarida ikki kishini ko'rdim, oq libos kiygan, qattiq jang qilishayotgan ikki kishini ko'rdim, ammo ilgari ham ko'rgan emasman bularni, keyin ham ko'rmaganman dedilar. Ya'ni farishtalar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning oldida o'tirgandek deydilar Abdulloh ibn Umar aytdilarki, hozir shu darvozadan sizlarni oldinglarga ahli jannatdan bir kishi kirib keladi dedilar. Sa'd Abi Vaqqos kirib keldilar. Mana bu kishining jannati ekanliklariga mana shak shubha yo'q ekan. Qur'oni Karimdagi vala tatrudillazina yad'una robbahum oyati ham Sa'd ibn Abi aytadilarki, 6 nafar va men Abdulloh ibn Mas'ud haqida nozil bo'lgan degan ekanlar. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Sa'd ibn Abi Waqqas, Abdulloh ibn Mas'ud, Bilal va boshqa sahobalar bilan turganlarida g'arib sahobalar bilan turganlarida abu jahl bu makka qurayshlarning e, qurayshliklarning makkadagi qurayshlarning eng kattalari bir suhbat qilaylik deb talab qilishdi bularga javob bering dedi shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qalbi muboraklaridan bir xayol o'tdiki bularga javob berib tursam shu islomga bular kirsa islomga katta yutuq bo'ladi shular ketib turinglar desammikin degan xayol o'tgan bo'lsa, shu oyat nozil bo'ldiki, Rabbilariga sig'inib duo qilayotganlarni oldingizdan ketkizmang degan oyat nozil bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam duo qilgan ekanlar Sa'd nabiy Abi ko'p duolar qilgan ekanlar. Shu duolardan bittasi Allohumma stajib li sa'din idza da'aka. Ey Alloh, senga Sa'd duo qilsa duosini ijobat qilgin degan ekanlar. Sa'd nabiy vaqqosning duolari ijobat bo'lgan. Bu kishining duolarining ijobatligi haqida juda ko'p rivoyatlar bor. Bulardan bittasi avvalgi darslarimizda ba'zi o'rinlarda aytib o'tilingan, buyerda aytib o'tilinmagandan bittasi shuki, payg'ambar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ashoblaridan Ali ibn Abi Talibni bu kishini oldilarida bir kishi so'kdi. so'kkanlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalaridan bo'lib ham ali ibn abi tolibni so'kkanlaridan keyin qo'llarini ochib duo qildilar shu yerda duo qilib turganlarida shu odamlarni orasida bir dahshat bilan bir tuya kirdida shu odamni olib turib depsab qorinlarini yorib ashmoqda o'ldirib qaytib ketaverdi ey olloh buni halok qilgin hozir deb duo qilgan edilar seni do'stingizni so'kkanligi uchun halok qilinglar deb duo qilganlar, duolari shu vaqt ijobat bo'lardi. Bu kishining duolarining ijobatlari haqida juda ko'p rivoyatlar bor. Sa'd nabiy Abi Waqqas aytadilarki, Abdulloh ibn Jahsh radhiyallohu anhu Uhud kunida "O'y Sa'd, bu yoqqa kelgin" dedilar. Bir chekkaga o'tib Allohga duo qilaylik dedilar. sev boshlagin deydi. Sa'd ibn Abi duo qildi: "Ey Rabbim, dushman bilan ertaga ro'baro' bo'lsam, menga bir nihoyatda quvvati shiddatli bo'lgan bir dushmanni ro'baro qilgin. Shun bilan jang qilayda, shunga g'olib qilgin meni" deb duo qildi. Va uni qatl qilib, mol mulkini oling dedilar. Abdulloh Jahsh dedilar. Siz ham duo qiling dedilar. Abdulloh Jahsh duo qildilar. ey Rabbim ertaga nihoyatda shiddatli bir kofirni jangda menga ro'baro qilginda jang qilingda meni ushlab olib ketsinda quloq burnini kessin va shu jasadlarini qirqib tashlasinda ertaga senga ro'baro bo'linglar ey abdulloh qani men bergan a'zolar desang so'raginda u Alloh shunda men seni yo'lingda rasulingni yo'lida yo'qotib keldim deydi deb duo qildilar Shunda bu kishi amin deb turdilar. Sa'd radhiyallohu anhu aytadilarki, Abdulloh ibn Jahshning duosi meni duoyimdan yaxshiroq edi dedilar. U kishini ham duolari ijobat bo'lib, haqiqatda shunday shiddatli bir kofirni qatl qildilar. Bu kishi ham duolari ijobat bo'lib, nahorning oxirida Abdulloh ibn Jahshni topa olmay qoldim. Qaborsam, burni va quloqlari ipga osib qo'yilganligini ko'rdim, a'zolari qirqib osib qo'yilganligini ko'rdim Ashoblarning bir duolarini ham o'rganib qo'yinglar birodarlar. Ahli jannatlar shunchalik jannatga mushtoq bo'lishgan. Ular har bir narsani ko'ra bila olishganlar. O'zlari aytgan so'zga ishonisholmaganlar Sa'dun Abi Waqqas vafot qilganlarida 82 yoshda vafot qilgan ekanlar. Sa'd radhiyallohu anhu vafot qilganlarida Ummu Salama onamiz ko'p yig'lagan ekanlar. U kishini tobutlarni ko'rib yig'lagan ekanlar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ashablaridan qoldig'i shu kishi edi deb qo'ygan ekanlar. Shu kishilar edi ashoblardan umrlari uzun bo'lganligi uchun ashoblarning oxirlarida vafot qilgan ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Sa'd ibn Abi vaqqos tog'a bo'ladilar. Tog'a edilar Ba'zi vaqtlarda ko'p sahobalar o'rtalarida birga yonlarida turib qolsalar, "Hada xoli, bu meni tog'am. Qani bir shunga o'xshagan tog'asini har kim ko'rsa tanlasinchi" deb qo'yar ekanlar. faxrlanar ekanlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu sad abi vaqqos bilan shunchalik faxrlangan ekanlar said ibn zayd roziyallohu anhu hayotda jannati ekanligini eshitib ketgan 10 kishining bittasi hisoblanadilar bu kishi ham va sobiqinlardan sobiqin islomni avvalda qabul qilgan kishilardan.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 Ular ham Allohdan rozi bo'ldi işte. Bu Bu sharafni bilingki, Alloh rozi bo'lishlik o'zi sharafi juda katta narsa. Lekin ular Alloh subhanahu va taolo mendan rozi bo'ldinglarmi deb so'ralishlikka ham sazovor bo'lishadi. Va radu anhu Allohdan ham rozi bo'lishadi. Allohdan rozi bo'lishlik darajasiga chiqishadilar. Alloh subhanahu va taolo oslardan anhorlar oqqan jannatlarni bularga hozirlab qo'ygan. Ulamolarning rivoyatlariga qaraganda sahih rivoyatlar asosida tekshirilganda Qur'oni Karimdagi vasabiqunal avvalun avvalgi islomga sabqat qilgan kishilar kimlar degan savol bo'lib qolsa 50 kishi deyshadilar. 50 ta sahobalarni, muhojir va ansorlardan bo'lganlarni sanashadilar. Ba'zilar 51 ta deyshadilar. Biz buni har bittalarini sanab bermoqchiydik, lekin uzoq vaqt ketishligi uchun biz shu son adad bilan kifoyalanamiz. Demak, Alloh rozi bo'ldi, Allohdan ular rozi bo'ldi deb Qur'onni qiyomatgacha tilovat qilinib qolgan shu kishilar 50 ta va ba'zi rivoyatlarda 51 tadir. Mana bu Sa'id ibn Zayd radhiyallohu anhu sobiqunal avvalundan bu kishi. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan ko'p jihodlarda birga bo'ldilar. Birinchi marta Damashq viloyatida Abu Ubaydata omir jarroh tarafidan noib bo'lib Damashq viloyatiga vali qilingan voliylar o'rniga vaqtincha turib turgan kishilarning birinchisi Said ibn Zayd radhiyallohu anhu bo'ladilar. Said ibn Zayd deganda ko'pchilik bilsa kerak, Umar ibn al-Xattobning singillariga turmush qilgan Said ibn Zayddir. Bu kishi o'zlarining oilalari Umar ibn al-Xattobning singillari bilan islomni qabul qilgan vaqtda eng qattiq bularga zarba bergan, qattiq kurashgan kishilarning bittasi Umar ibn al-Xattob bo'ladi. Umar ibn al-Xattobning islom keltirishligiga sabab bo'lgan kishilar ham said ibn zaydga va singlisiga bergan ozorni bular ko'targanligini ko'rib qur'on o'qiyotgan vaqtlarida shunday bostirib kirib ularga ozor bergandek savobni ko'rishlik ham umar ibn hattobning islomiga sabab bo'ladi umar ibn hattobning islomni qabul qilishlik darajasi shunchalik uzoq tuyulganki said ibn zaydga bir kishi umar ibn hattobda bir muloyimlikni ko'ryapmanmi Chunki hijratga ketayotganlarda qayoqqa yo'l olsin deb so'raganlariga xursand bo'lib ketgan ekanlar. Yo'l olsin deb so'raganlariga. Musulmon odamlarga shunchalik qattiq turgan ekanlar. Shunda Said aytgan Zaydga Umar ibn Xattobdan muloyimlik ko'ryapman deganlarda Umar ibn hattobning eshagi musulmon bo'ladi-yu o'zini musulmon bo'lishi aqlim yetmaydi degan ekanlar. Said ibn Zayd shunday ko'p bu kishiga ozor berganliklari islomni qabul qilishliklariga sabab bo'lib islom tarixida o'chmas iz qoldirib ketdilar mana umar ibn hattob roziyallohu anhu said ibn zayd bu kishining dadalari zayd ibn amr deyiladi zayd ibn amr o'ziga xos bir said ibn zaydning zikr qilinganda dadasini zikr qilmasdan iloji yo'q chunki zayd ibn amr Bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni ko'rgan, lekin payg'ambar bo'lganliklarini ko'rmagan. Bu kishini islom ulamolari, islom tarixchilari Zayd ibn Amrni butga ibodat qilmasdan o'tgan johiliyatdagi yagona kishi deyiladi. Zayd ibn Amr butlar nomiga so'yilgan go'shtni yemasdan o'tgan yagona kishi. Ka'baning devoriga suyanib turib, "Ey Quraysh jamoasi, millati Ibrohimda mendan boshqa odam qolmabdi. Bu yo'l millati Ibrohim emas" deb qichqirib qo'yar ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Zayd ibn Amr haqida Said ibn Zayd o'g'illari so'radilarki, فقلت يا رسول الله إن أبي كان كما رأيت وبلغك ولو أدركك لآمن بك واتبعك إبارش بك إن أبي كان كما قد رأيته ولو أدركك لآمن بك واتبعك فاستغفر له قال نعم فأستغفر له فإنه يبعث أمة وحده yo rasululloh dedim deydilar said ibn zayd dadam mana o'zingiz ko'rgansiz dadamni qanday yashaganligini agar sizni payg'ambar bo'lgan davringizni topganda iymon keltirgan bo'lardi sizga sizga ergashgan bo'lardi millati ibrohimda ketgan edi dadam haqqiga istig'for ayting deganlarda ha istig'for aytaman dadangiz qiyomat kuni o'zi yolg'iz bir ummat bo'lib qiyomatda qo'poriladi dedilar Said ibn Zayd radhiyallohu anhu duolari ijobat bo'lgan kishilardan ekan. Arvo binti Uvays ismli ayol da'vo qildiki, Said ibn Zayd yeridan bir miqdordagi joyni olganligini. Husumat qilib bordi Marvon hakam, ya'ni shu vaqt diyorning hokimi Marvonning oldiga husumat qilib bordi. Allohning roziligi bo'lsin shu vaqtdagi hokimlarga ayollar husumat qilib kelsa ham qabul qilishib shu shikoyatlarni eshitishar ekanlar said ibn zayd aytdilarki meni haqqimda sen tuhmat qilib kelyapsan أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله سمعته يقول من أخذ شيئا من الأرض طوقه إلى سبع أراضين Men seni yeringni tortib olamanmi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan shu so'zni eshitganimdan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, kimni yeridan bir qism miqdorni birov tortib olsa, qiyomat kuni shu miqdordagi yerning 7 qavat pastigacha bo'yniga halqa qilib osib qo'yiladi deganlar. Shu so'zni eshitganimdan keyin men birovning yerini tortib olamanmi dedilar. Marvon hokim aytdiki, la as'aluka bayyinatan ba'da hada. Bundan keyin men hujjat so'ramayman dedi. Shu so'zni gapirgan taqvolik kishi bo'lgandan keyin hujjat so'ramayman dedi. Odatda hujjat so'ralish kerak edi. Bu kishi aytdiki, bu so'zni gapirgan odamdan keyin men hujjat so'ramayman. Aniq bo'ldi bu turmasligi. Shunda Said radhiyallohu anhu Allohumma in kanat kadibatan fa'ami basaraha ey Alloh agar meni sha'nimga yolg'on so'zlar aytib turgan bo'lsa ko'zini ko'r qilgin dedilar fi shu menga da'vo qilgan yerida o'ldirgin dedi ko'zi tezdagina ko'rib qoldi shu yerida yurib ketayotganda o'zi kavlagan chuqurga tushib ketdi said ibn zaydni duolari ijobat bo'lgan kishilardan deyishadi shunda arvo ko'zi ko'r bo'lgan vaqtda ba'zi rivoyatlarda shu ayol ko'zi ko'r bo'lib o'lishidan ilgari said roziyallohu anhuning oldiga kelib men sizga tuhmat qilgan edim duoyi xayr qiling endi meni ko'zim ochilsin degan men zulm qilib qo'ydim sizga degandan keyin bu ayol olloh bergan narsani ollohga qaytarmayman dedi men bu duoni qilib ollohdan so'ravdim olloh menga beruvdi buni qaytarmayman Umar ibn al khattab radhiyallohu anhu o'zlaridan keyin xalifa saylanishlikka taklif qilingan vaqtlarda xalifani tayin qiling deganlarda olti kishini maslahat beraman, xalifa tayin qilmayman dedilar. Shunda olti kishini ichiga Said ibn Zaydni ham qo'shmoqchi bo'lgan ekanlar u, birovlar o'ylab qolmasinki, Said ibn Zayd o'zining kuyovini ham qo'shib qo'ydi degan fikr bo'lmasin deb qo'shmaganlar. bo'lmasam said ibn zaydning fazilatlari u sharaflari olti kishidan kammas edi deyiladi allohning roziligi bo'lsin umar ibn hattob shunday hassos xalifalarimizdan edi hatto fazilati shu darajada tayin bo'lsa ham oltita maslahat qilinadigan xalifa tayin qilayotganlari yo'q oltita maslahat qilingan odamlarga qo'shishlikdan ham tortilishgan ekanlar. Allohning roziligi bo'lsin. Bemalol o'zini odamini tayin qilib qo'yib qo'yishlik emas, birodarlar. Bu shunday fazilatni hidi ham bo'lgan odamni qo'yib qo'yishlik emas. U sharafda buyuk bo'lgan insonni ham qo'yishlikdan qarindoshi bo'lib qolganligi uchun tortingan ekanlar. Said ibn Zayd vafot qilganlarida Aqiq viloyatida vafot qilganlar Sa'd ibn Abi Waqqas yuvgan ekanlar va bu kishi kafanga o'rab shu o'zlari ko'tarib olib chiqqan ekanlar. Sa'd ibn Abi Waqqasiki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ota-onam fido bo'lsin, oting ey Sa'd degan kishi shu kishi yuvgan ekanlar. Shu kishi kafanlagan ekanlar, shu kishi olib chiqqan ekanlar. Sahobai kiromlardan musab ibn umayr bu kishi musab ibn umayr ulug' shahid bo'lgan kishilardandir va shahidlikning avvalda shahid bo'lganlardandir uhudda shahid bo'lganlardandir rasululloh sollallohu alayhi vasallamning madinaga jo'natgan madina ahlining islomni o'rgatgan birinchi ustoz hisoblanadi. Muhojirlar ichida Madinaga kelgan birinchi kishi Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu bo'lganlar deb Baro ibn Azib radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Shu kelganlarda Baro ibn Azib aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ahvollari qanday deb so'radik. U kishi nihoyatda joylarda, ya'ni tinchlar ashablar mendan keyin kelyapti degan ekanlar. Birinchi kelgan shu kishi bo'lganlar. Mus'ab ibn Umayr boshqa sahobalardan ajralib turishliklari islomda avvalgi qabul qilgan kishilardan bo'lib, yana Makka ahlida islomdan ilgari yosh yigitlik vaqtida islomni qabul qilganlar va islomni qabul qilganliklari yigitlik davrida bo'lganda va shu davrda Mus'ab ibn Umayrning onalari hech kim kiymagan kiyimni va hech kim yemagan taomni yedirib shunday taltaytirib o'stirgan kishilardan bo'lgan. Shunga qaramasdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan suhbatdosh bo'lganlardan keyin islomni qabul qilganlar. Hatto ba'zi rivoyatlarda Mus'ab ibn Umayr kelayotganlarda hamma tomosha qilib turar ekan shunday kelishgan nihoyatda liboslari shu hozirgi til bilan aytganimizda makkaning boyvachchasi bo'lib yurar ekanlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldilarida islomni qabul qilganlardan keyin ya'ni onalari shunchalik e'tibor bergan farzand islomni qabul qilgandan keyin islomni tushuntira boshladilar onalari rozi bo'lmasdan bu kishiga ko'p qarshiliklar qildilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlarida bo'ldilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bunday juda davr surib hozirgi til bilan aytganimizda o'sgan yigitlar islomni qabul qilganda yonlarida bir narsa yo'q ediki, ularni avvalgidek holatda yashatishlikka. Shuning uchun ba'zi vaqtlarda Mus'ab ibn Umayr butun yamoq liboslar bilan ko'p bir oddiy kiyimlari ham yamanliklari ko'p bo'lgan holatda kelganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'zlaridan yosh oqib ketar ekan va ba'zida so'rar ekanlarki bugungi holatinglar yaxshimi yo oldingi yurgan holatinglar yaxshimi deb qo'yar ekanlar shunda ular albatta bizni bugungi kunimizdagi holat nihoyatda yaxshidir deb aytishar ekanlar musab umar allohni rizosi bo'lsin u kishi vafot qilgan vaqtlarda mana hajga borgan kishilar hammalari ko'rishadilar uhud shahidlarining makoni ihota qilingan o'rinda ikkita qabrni shakli ko'rinib turadi bittalari sayyidi shuhado Hamza ibn abdul muttolib roziyallohu anhu bo'lsa ikkinchilari musab ibn umayrdir shu kishi musab ibn umayr uhud kunida shahid qilinganlar bu kishi bayroqni ko'targan kishi shu kishi bo'lganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilarida shunday himoya qilib turgan bu musab ibn umayrni o'ldirgan ibn qamia degan odam o'ldirdida e'lon qildiki hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yonlarida turganligidan muhammadni o'ldirdim deb maqtanib kelgan vaqtda keyin ma'lum bo'ldiki musab ibn umayr shahid bo'lgan edi shu darajada u kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni himoya qilib turgan edilar mana bu kishini dafn qilinganda kafan topilmadi ustlaridagi namira deyiladi shu teridan bo'lgan narsani kafan qilindida boshlarini o'ralsa oyoqlari ochilib qoldi oyoqlarini o'ralsa boshlari ochilib qoldi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki boshlarini o'ranglar oyoqlariga izhir degan ko'katdan o'rab dafn qilinglar dedilar mana bu musab ibn umayrni sahobalar esga olishganlarida biror dunyodan bir narsaga molik bo'lishib qolsalar yig'lashardilar nimaga yig'lashganligi sababini so'rashganda musabi mo'min shahid qilinganda kafan qilinadigan o'zini ustidagi kiyimdan boshqa narsa topilmadi hattoki oyoqlariga izhir ko'katidan o'rab qo'ydik endi bizga ko'p narsalar bo'ldi bilmayman hayoti dunyoda oxiratdagi ne'matlarimiz ham bo'lib qoldim deb qo'rqyapmiz der ekanlar alloh subhanahu va taoloning rizosi bo'lsin mana sahoba ikromlarga bu kishining fazilatlaridan bittasi uhud shahidlaridan hisoblanadilar uhud shahidlarini rasululloh sollallohu alayhi vasallam umrlarining oxirlarigacha ziyorat qilib turdilar ularning haqqiga duo qildilar mana bu shu sababli hajga borganda uhud shahidlarini ziyorat qilishlik, ularning haqqiga duolar qilishlik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari bo'lib qolgan. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham hozirgi darslarga amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Bizlarni ham sahobalarni yo'liga bir bir qisman bo'lsa ham ergashishlikka Alloh tavfiq bersin. Butun hammamiz havoyi nafs hammamiz bir qalbimizda bir biror bir qalbimizga sahobalarning yo'llarini eslashlikni esdan chiqarib boryapmiz birodarlar shuning uchun ham men shu sahobalarning tarixlarini o'qiylikki bular ahli jannatligini aniq eshitib ketishlikka haqiqatdan loyiq zotlar bo'lganlar biz endi biz ham jannatda bo'lishligimiz uchun shularga ergashishlikka harakat qilmoqlik kerak mana bu harakat shularning hayotlarini shularning pokiza hayotlaridan o'zimizga ibrat olmoqligimiz kerak ahli jannatlarni zikrini o'qisangiz o'ylanib qolasiz senda o'zingda bormi bironta shunaqa sifatlardan deb bir savol ham ko'rmoqligimiz kerak o'zimiz alloh subhanahu va taolo hammamizni ana shu zotlarga ergashishlikka alloh taolo muvaffaq qilsin